62 skirsnis. 1538 metais Stanislavas Goštautas, jis 1539 metais tapo Naugarduko vaivada, Barbūrą Radvilaitę vedį. Po trejų metų karo gauta atvanga sustiprino išorinės Lietuvos diduomenės pozicijas. Ponai siekė palaikyti ryšius su pačiu didžiuoju kunigaikščiu, apeidami jo visą galę žmoną. Iš Zigmanto II 1538 metais buvo pareikalauta, kad jis reziduotų Lietuvoje. Tuo metu Lenkijoje brusdėjo bajorai vyko vadinamasis vištų karas. Bonos ekspansija buvo įsprausta tik į ekonominius rėmus. Padėties nepakeitė nei poros galingiausių didikų mirtis Alberto Goštauto 1539 metais, Jurgio Radvilos 1541 metais. Mirus 1542 metais Stanislavui Goštautui, jau tapusiam trakų vaivada, užgeso galingųjų Goštautų giminiai. Visos šios mirtys padėjo Radviloms dar labiau įsigalėti. Bona atsigrėbė tik iškovodama Goštautų išmara Stanislovo našliai. Remdamiesi Lietuvos įstatymais, Vilniaus vaivada Jonas Glebavičius ir išdinkas Jonas Hornostajus norėjo išmara paimti išdo dispozicijon ir tai leistų kai kurias valdas įsidalinti didikams. Bona nepajėgusi palaužti oligarchų valdžios, pati buvo priversta tapti izoliuota, nors ir galinga oligarchė. Tačiau valdydama savo žemesį pradėjo ištisą feodalinių valdų pertvarkos epochą. Jei Zigmantas II sugebėjo atkurti beirstantį didžiojo kunigaikščių ūkinį domeną, ir nužymėjo jų raidą, įtvirtindamas piniginę rentą, sustiprindamas kontrolę ir leisdamas ūkinės instrukcijas, tai būna jį netgi pralenkį. Jų atsiskleidė neįlinis ekonomistės talentas. Griežtai prižiūrėdamas savo seniūnus ir reikalaudama iš jų smulkių ataskaitų, įsimokslinus ir protingai tarė visą jų veiklą kreipė ekonomikos aktyvinimo linkme. Viską organizavo griežta apskaita, buvo patikrintos valdinių nuosavybės teisės, užvestos teismo bylų knygos. Kontrolę Bona derino su saugumo užtikrinimu savo interesus, su papročiais ir įstatymais. Negalestingai bausdama už nusikaltimus ir jos interesų pažeidimus, ji tuo pačiu metu rūpinosi apginti savo valdinių turtą ir ieškojo kelių jų veiklai paskatinti. Gavusi nuskurusį gardiną, jis suteikė jam privilegiją 1540-1541 metais, atnaujino tris metinius prekymečius – atleido pirklius nuo muitų ir rinkliavų. Miestas suklestėjo. Bona platino iki tol nepažįstamus vaismečius ir daržovės, atsigabeno veislinių gyvulių. Didžiausias Bonos pasiekimas buvo žemėtvarkos reforma, labai pagerinusi agrotechniką. Su šiais darbais buvo susiję broliai Hvalčevskiai, Stanislovas ir Jurgis, buvęs Vilniaus išdininkų 1535 metais tapęs Lutsko vyskupu, 1536 metais atlikęs Gardino ir Bielsko ribojimų darbus. Politiniu atžvilgiu Bonus veikla vis dėlto buvo tik epizodas, kurio pati jo veikėjus padėtis neleido pratesti, tačiau ūkinio administravimo ir žemėtvarkos požiūriu – Tai buvo labai reikšminga reforma, galbūt net perversmas. Ketvirtą penktą dešimtmetį, kuomet šis perversmas įvyko, tai buvo tik tai lokalinis reiškinys, tačiau šeštą dešimtmetį jam buvo lemta įsiplėsti šalies mastu ir daug ką pakeisti jos istorijoje. Bonos pertvarkymai vyko taikingiausio atokvėpio po trejų metų karo sąlygomis – Lietuvos diplomatijai šiuo metu pavyko apsaugoti ir pietinį valstybės pasienį. Po ilgų darybų 1537 metais užvaldęs visą Krymą, Sahib Girėjus sutiko 1539 metais sudaryti sąjungą, pasitenkinęs atmenomis nuo 1538 metų. Hanas paleido 1538 metais sulaikytą Lietuvos pasiuntinį Mykolą Tiškevičių ir 1540 metų pabaigoje sutartis buvo galutinai patvirtinta. 1541 metais Krymo totoriai siaubė Rusijos žemės. Tais pačiais metais Lietuva baigė susitarti su Livonija dėl sienų. Šiek tiek patikslinus užfiksuotas 1529 metais pripažintas sienos stumtelėjimas į šiaurę. Keliolikos metų taikos laikotarpis atnešė svarbių pokyčių šalies visuomeninėme, ekonominėme ir kultūrinėme gyvenime. D. Zigmanto Augusto Vilniaus dvarų metai. Su Albertu Goštautu, Jurgiu Radvila ir Andriumi Nemiravičiumi ketvirto penkto dešimtmečio sandūroje pasitraukė ponų karta, išvedusi Lietuvos valstybei palyginus užtikrintą padėtį Rusijos ir Lenkijos spaudimo sąlygomis. Šios kartaus pasiekimus kažkuria dalimi vainikavo 1542 metų didžiojo kunigaikščio privilegija ponų tarybai, kur valdovas įsipareigojo nespręsti Lietuvos bylų, būdamas Lenkijoje. Veikiamas Bonos, Zigmantas II neskubėjo dalyti atsilaisvinančių urėdų. 1541-1542 metais vakavo Vilniaus ir Trakų vaivadų, Vilniaus kašteliono, Žemaičių seniūno didžiojo etmono, didžiojo rūmų maršalkos, Kievo vaivados pareigybės. 1542 metais birželio 30 dieną didysis kunigaikštis daugumą jų pagaliau išdalyjų. 1544 metais jis norėjo sušaukti Seimą, bet pakeliu į Vilnių susirgo ir apsistojo Brastoje. Po ilgaus trinties vasaros rudens sandūroje čia susirinko Seimas, faktiškai viską sprendė paunų taryba. Diduomenė gavo gerą progą išreikšti savo siekius. Pasenusi ir lygotą Zigmantą antrąjį jis siekė eliminuoti, kad juo dangstydamasi negalėtų veikti Bonną. Jį pakeisti galvotoje užaugusiu Zigmanto Augustu apgyvendinant pastarąjį Vilniuje. Paliekant tėvui aukščiausią nominalę ir suteikiant sūnui faktišką valdžią, norėtų išlaikyti sąjungos su Lenkija ir savarankiškos valdysenos privalumus. Tai puikiai suprato Bona ir Lenkijos didikai, kurie priešinosi tokiems Lietuvos ponų planams – Pastariesiems vis dėlto pavyko pasiekti savų, kadangi juos palaikė Zigmantas Augustas, norėjęs gauti nors dalį tėvo turimų prerogatyvų. 1544 metais spalio 6 dieną Zigmantas II pasirašė šių prerogatyvų pasidalinimo aktą. Zigmantas Augustas gavo neribotą teismų, subaigtinės apeliacijos teisę, dvasinių ir pasaulietinių ureidų suteikimų – ūkinio domeno disponavimų valdžią. Šalies išdas liko tėvo žinioje ir jo sūnui buvo skiriama 18 tūkstančių grašių kapų Lietuvos dvaro išlaikymui ir užsienio reprezentacijai. Šią sumą papildė 8 tūkstančių lenkiškų auksinų subsidijai iš Lenkijos išdu, 200 lenkų dvarionių privačiai nuosavybę išlaikyti. Šalies anspaudų Zigmantas Augustas negavo. Turėjo naudoti savo asmeniniu anspaudu. Jis galėjo realiai vykdyti didžiojo Lietuvos kunigaikščio prerogatyvas, kadangi šį titulą jam jau buvo suteikęs 1529 metais vainikavimų aktas. Aukščiausiųjų prerogatyvų pasilaikymą savo Zigmantas II pažymėjo įvesdamas aukščiausiojo Lietuvos kunigaikščio titulą – Atitinkamai ir Bona pradėjo tituluotis aukščiausiai kunigaikštienę. Žinant Zigmanto senojo poziciją, tai buvo ne Lenkijos suvereniteto pripažinimas, o suverenaus Lietuvos monarcho prerogatyvų pasiskirstimas. Šiomis teisėmis Zigmantas Augustas galėjo pasinaudoti tuo atveju, kai Zigmanto antrojo nebūtų Lietuvoje. Faktiškai tai buvo vietininkų valdžia – Tačiau šis vietininkas, kaip ir 1392 metų Astravo sutarties rezultate, darėsi atskirų valdovų, tik dabar jokie teisiniai aktai nebenumatė Lenkijos suverenitetų. Žinoma, toliau sekė įvykiai parodė ir tai, kad Zigmantas Augustas nebuvo Vytautas didysis. Tiesa, 1544 metais Lietuva galėjo įsiversti ir be didžiojo vyro – Tačiau vėliau valdant jau pačiam Zigmantui Augustui, jai kaip tik tokio vyro prireikė. Vienintelis Zigmanto seno ir Bono sūnus pasirodė būtent Bonos ir Zigmanto senojo sūnumi. Darbštusis tėvas nesurado laiko prižiūrėti, kaip auklėjamas jo įpėdinis. Nevaržoma motina siekia iš jo padaryti savo kopiją, o tam visų pirma reikėjo paversti jį savo įrankiu. Vaikas, o vėliau jaunuolis, jis buvo stumtės stumiamas pramogų ir įgėdžių tenkinimo aplinkūn. Galingos europinės rezidencijos Krokuvos dvaras, galintis plačiai pasinaudoti eruditų paslaugomis, buvo kartu ir šių paslaugų rafinuoto hedonizmo buveiniai. Iš visų augančio Zigmanto Augusto auklėtojų, be negiliausią pėtsaką paliko Jonas Sicilietis Amatas, aukšto išsilavinimo ir intelekto, bet neįtin aukštaus moralį žmogus. Jaunojo jogailaičio gyslose susikryžiavo nutolusių tautų – lietuvių, godų, vokiečių, italų kraujas ir tai buvo palanki genų kombinacija. Zigmantas Augustas iš tikrųjų buvo gabu žmogus, turėjęs galimybę pažinti daug vertybių, įsaugdyti puikų skonį, galės gerai suvokti susiduriančių su juo žmonių siekius, mintis ir jų vertę. Galėjas, bet dažnai nepanorėdavęs. Patenkinamas kiekvieną smulkmeną nuo mažens, Jis nesugebėdavo atsisakyti spontaniškai kilusių norų, prisiversti, kai to reikėdavo. Jei Zigmantas senasis pasižymėjo darbštumu ir griebdavo jauti už ragų, tai šito savybės kaip tik trūko jo tiksliau Bonos ir jo sūnui. Įsikūręs Vilniaus rezidencijoje, Zigmantas Augustas buvo nepatyręs sunkumų, nesusipažinęs su karo reikalais, pripratęs prie vykdomų jo įsakymų, bet nesidomintis tuo, kas reikalinga – kad jie būtų gerai vykdomi. Jam užteko valius, bet ta valia buvo tvirta tik savaip suprantamiems norams, o ne gyvenimo diktuojamai būtinybei. Atitinkamai jis sprendė reikalus, atidėdamas tai, kas buvo neįdomu ir reikalaudavo įtemto darbu. Amžininkai ir praminė tokiais atvejais pasakomų jo pamėgtų žodeliu porydienai. Zigmantui Augustui maloniai leidžiant laiką Lietuvoje, virtuviai kasmet buvo išleidžiama 30 tūkstančių Lenkų auksinų, 1546 metais jis pramedžiojo 223 dienas. Karų netrukdoma šalies politinis gyvenimas vyko Seimuose, ryškiant bajorų būtinės ir socialinės programos elementams. Svarbiausių jų urėdų išdalėjimas 1542 metais neįsprendė jų vakavimo problemus. 1544 metų vasaros pabaigoje ponai net grasino boikotuoti pasitarimus, motivuodami tuo, kad yra per mažai užimančių vietas pareigūnų. Tuo metu nebuvo paskirti kancleris, didysis Etmonas ir didysis Maršalka, Trakų ir Palenkės vaivadus, Vilniaus ir Trakų kaštelionai. Pirmų savo pasirašytų aktu Zigmantas Augustas paskyrė kunigaikštį Jonų Šalšieniškį Trakų vaivadą Aleksandrą Hotkevičių, Naugarduko vaivadą, Stanislovą Kišką, Vitepsko vaivadą, kunigaikštį Simoną Pronskį, Kijevo vaivadą, Grigalių viršilą Astiką, Vilniaus kaštelionu, Jeronimą Hotkevičių Trakų kaštelionu, Mikalojų Radvilą Juodąjį didžiuoju maršalką. 1546 metų pabaigoje Vilniaus vaivada Jonas Glebavičius buvo paskirtas kancleriu – Faktiškai tai leido apeiti tėvo ir sūnaus Zigmantų susitarimą dėl valstybės anspaudų. Iki tol išeinančius iš kanceliarijos Zigmanto Augusto aktus kuravo sekretorius Valerijonas Protasevičius ir rūmų maršalka bei išdininkas Jonas Hornostajus. Po poros Zigmanto Augusto valdymo metų, benkščiau išvardytųjų, kitas svarbiausias ponų tarybos vietas užėmė šie žmonės. Vilniaus vyskupo kunigaištis Paulius Alšeniškis, Lutsko vyskupo Jurgis Hvalčevskis, Žemaičių vyskupo Vaclovas Vežbickis, Trakų vaivados kunigaištis Jonušas Dubrovickis, Žemaičių seniūno ir Trakų kašteleno Jeronimas Hotkevičius, Polocko vaivados Stanislovas Davaina, Lutsko seniūno kunigaištis Andrius Sanguška. Iš pasauliečių senatorių tik Jonas Glebavičius ir Jonas Hornostajus buvo likę nuo Alberto Goštauto laikų. Padidėjo gudų senatorių nuošimtis, tačiau tokie žmonės kaip Hotkevičiai ir Glebavičiai jau laikė save labiau lietuviais, o ne gudais. Lenkų senatorių skundai, kad Zigmanto Augusto taryba yra jauna ir bloga, geriausiai rodo, kad jos nariai, kaip ir jų pirmtakai, gerai jautė valstybinius Lietuvos interesus ir mokėjo juos ginti. Jaunojo jogailaičio atsivežtas lenkiškas dvaras beveik negavo galimybės įsiterpti į valstybės struktūras ir daryti įtaką šalies tvarkysenai. Grupuotės spaunų taryboje be abejo susidarė ir šiuo atveju. Dauguma tarėjų pavydėjų iškylantiems radvilums. Žinoma, ir ši paunų taryba labiausiai gynė savo asmeninius interesus, o valdant dar neturinčiam atsakomybės vietininkui turėjo tam puikių progų. Dignitoriai pasinėrė į pramoginį Zigmanto Augusto gyvenimą, ponai keldavo po šimtą ir trišimtus vaišinamų asmenų pietus. Ne visi jie ir ne iš karto suvokė tą šalies raidaus galimybės, kurios atsivėrė ją įsitvirtinus regione ir pasiekus bent minimalų jo išsivystimo lygį. Žinoma, visos šios galimybės teko tik valdančiai mažumai. Zigmantas Augustas valdyti pradėjo tuo metu, kai jau ketverius metus siautėjo badas – Jokių priemonių pagelbėti tuštėjantiems valstiečių ūkiams nebuvo imtasi, nors bono saruodai buvo pilni. Finansų srityje naujasis valdovas pasirodė esas geras bonos mokinys. Jo agentai sugebėjo vietoje 82 tūkstančių grašių kapų pajamų gautų 1531-1535 metais – Per 1544-1548 metų tarpsnį pajamų sumą pakelti iki 351 tūkstančių auksinų, tai yra beveik padvigubinti. Tačiau tai pasiekus daugiau buvo reikvojama. Per šį keturmetį biudžetas patyrė 8 tūkstančių auksinų deficitą. Vis dėlto mažaverčius Silezijus Šveidnico grašius, užtvindžiusius didžiąją Lietuvos kunigaikštyje ir padariusius nuostolingą šalies prekybą, pavyko eliminuoti įsteigus išdo kamaras, surenkant blogus pinigus ir iš jų sidabro perkalant gerus. Tai padarė Zigmanto Augusto iš tėvų gauti Vaitiekus Pechcickis, Valentas Velogarskis ir Lukas Stanislovavičius. Išdo pajamos gerokai buvo padidintos, didinant ir tvarkant prievolės. Taigi šie laimėjimai guliant prievolinių luomų pečių ir nebuvo racionaliausiai panaudojami. Penktas dešimtmetis net nešė esminių valdymo ekonomikos naujovių, tačiau 1547 metų instrukcijoje dvarų ir pilių valdytojams jau atsižvelgta į pinigų skverbimas į prievolinius santykius – 1548 metais ponų taryba sudarė su didžiuoju kunigaikščiu sutartį, išskiriančią jų privačią žemės. Šalyje buvo atskirtos valstybės ir valdovų ūkio žemių kategorijos. Pagerėjusi pietinių sienų gynyba, pietinių valstybės žemių gyvenimą padarė ramesnį. Pasienio seniūnai 1542-1545 metais patys pradėjo puldinėti Krymo totorius, pasiekdami Očiakovą prie Jodosios jūros. Ponų taryba paversti šių veiksmų planingą akciją nesiryžo bijaudama Turkijos reakcijos. Paskutinio karo pagazdinta Rusija, esant jos valdovui dar jaunam, pulti Lietuvos nedryso. 1549 metų paliaubus vėl buvo pratestos penktą dešimtmetį šalies ekonomika, ypač nuo karo nenukentėjusioje jos dalyje, gerokai pakilų. E. Antrosios Mikalųjų Radvilų poros debiutas. Lietuviškojo feudalizmo bazėje vykstant brandesnių visuomeninių santykių recepcijai, diduomenės gale klaustėsi per neatsiejamą stambiausios žemė valdos ir administracinių postų sąveiką. Tačiau paskubinta ir paviršutiniškai brestanti feudalizacija neįsivystė iki daugia kopio lygio, todėl asmeninė diduomenės valdžia visą apimtimis spėjo susikoncentruoti vien tik privačiuose jos valdose. Bandymus ją išplėsti per administravimo postus, kaip tai darė Kesgailo Žemaitijoje, net ir Lenkijoje reziduojantis didysis kunigaištis sugebėjo užkirsti. Urėdų sistema išliko atskira, apsauganti valstybės centralizaciją struktūrą. Didikų galybė be šio komponento buvo visai neįsivaizduojama. Tokia padėtis didikų valdas pavertė autonomiškais vienetais, turinčiais mažai apribūtą imunitetą – Bajoras nuo tokio pono galėjo pasitraukti tik prarasdamas savo žemę. Jei išlikę kunigaikščiai ėmė nieko nesiskirti nuo iškilusių ponų, tai pastarėjai savo valdose faktiškai naudojosi kunigaikščių teisėmis. Imperatoriaus suteiktas titulas šalyje įsigaliodavo tik jį patvirtinus didžiajam Lietuvos kunigaikščiui. Zigmanto Augusto valdymo keturmetis – iki jo tėvo mirties 1548 metais, kuomet faktinį valdovą mažai slėgė užsienio politikos rūpeščiai, tapo gera proga užsimėgsti itin artimiems asmeniniams jų ir aukščiausiojo elito santykiams. Nerūpestingas Vilniaus dvaro gyvenimas tapo aukso gysla galingiausioms didikų giminėms. Du veiksniai šiuo atveju buvo ypač palankūs Radviloms. Pirmasis veiksnys buvo Mikalojaus Radvilos juodojo asmenybei. Didelių gabumų žmogus mokėjo ypač gerai pasinaudoti savo padėtimi. Jo paskirimas maršalka žymėjo faktiškai įsikovotą poziciją. Kur kas mažiau reikšmingas už kanclerio ar etmonų ureidas Mikalojaus juodojo rankose virto stipriausių įrankių, kadangi leido jam užvaldyti intimę valdovos mens aplinką ir ją rūpintis. Būdamas penkeriais metais vyresnis už Zigmantą Augustą, Mikalojus Juodasis darė didžiulę įtaką tingiam Sibaritui, pakeždamas problemų, trukdančių nerūpestingai gyventi sprendimus. Antrasis veiksnys – atsitiktinumas tapęs visą šalies gyvenimą lemiančių reiškinių. Susipažinę su našlaujančia Barbara Goštautienė, Mikalojaus Radvilos juodojo pusėserė ir Mikalojaus Radvilos rudojo sesermi, Zigmantas Augustas ją įsimylėjo – Bonos ir siciliečių amato auklėtinis turėjęs ne vieną moterį, visą laiką aktyviai lytiškai gyveno. Tai lėmė ir tragediją pavirtusią jo santuoką su Elžbieta Habsburgaitė 1543 metais, išrūpinta tiek daug iš to tikėjusių tėvų. Barbara Radvilaitė iš pradžių tapo lyg ir eilinė didžiojo kunigaikščio meilužė, bet ši meilė netapo epizodu. Mirus Elžbietai 1545 metais balandžio 15 dieną Zigmantui Augustui nebeliko įvaržančių įpareigojimų. Esmė buvo ta, kad eilinis jaunojo jogailaičio pasižmonėjimas virto atsidavusios meilės ryšių. Zigmanto Augusto ir Barboros Radvilaitės meilė, tapusi daugelio meno kūrinių tema, šiais kūriniais papildė gražiausių darbų seka, nenusileisdama Viljamo Šekspyro Romeo ir Džiulietos istorijai. Tačiau ji pati buvo ne menininko kūrinys, o tikras gyvenimo įvykis. Tektų kalbėti apie Barborus Radvilaitės fenomeną. Graži, bet įnoringa ir lygota, tai netrukus įgavo tragišką eigą. Valdiniai patraukė gyvenimo išlepintą ir nepastovų valdovą, užkliudė jame slypėjusias švelnios ir jautrios sielų stygas, kurių galbūt niekas kitas niekados nebuvo palietęs. Zigmanto Augusto ir Barboros Radvilaitės meilė egzistavo tik jiems ir tapo iššūkiu visai jų aplinkai. Jie buvo ją gynė ir saugojo vienas kitą. Barbara niekadaus netapo politinė figūra, nes ji gyveno tik mylimajam. Bet ir mylimasis, kiek jam leido jo padėtis, gyveno daugiausia tik jai. Vykdamas į Lietuvą, Zigmantas Augustas santykiavo su Bonos atsivežtąją dieną di Cardona, italų kultūros augintinę, kuri, nors ir sulaukusi 40 metų, išsaugojo savo grožį ir renesanso moters kerus. Ji liko gal ir ryškiausių, tačiau tik eiliniu šio jogailaičio kolekcijos eksponatu. Barboroje jis surado tai, ko niekas kitas jam nedavė. Ir visą tai pasireiškė vien kamerinė apimtimi – Visas dvasinis Barboros pasaulis atsivėrė tik būtinio bendravimo momentais, tačiau to užteko, kad be galo išranku šio pasaulio išrinktasis nebepanorėtų jos palikti. Ne kiekviena terpė, ne kiekviena šalis ir ne kiekviena epocha galėjo duoti tokias moteris. O 16 amžiuje Lietuvos diduomeniai davė. Barborą Radvilaitę galima pavadinti renesanso epochos Lietuvos asmenybę, harmoningai atitikusią spekuliatyvų ir nekūrybišką, tačiau aukštą Zigmanto Augusto intelektą. Mikalojai Radvilus, rudasis ir juodasis, negalėjo nematyti, kas vyksta. Jie tam pritarė, kiek tai siejo didįjį kunigaikštį su Radvilų šeima ir nepritarė, kai tai kėlė paskalas apie šių šeimos garbę. Įimai buvo apskaičiuojami atsižvelgiant į abi šio klausimo pusės, ieškant teigiamų, neneigiamų pasiekmių. Kilus reikalui tai aptarti buvo kalbama su potekstėmis siekiant išsaugoti tolesnius reikalingus įjimus. Pusbroliai negalėjo numatyti, į kokią fenomenalią meilę išaukšis romanas. Tačiau jie puikiai susiorientavo, kokiai strapėmė karūnuotą į asmenį, neįsivaizduojantį nepatenkintų savo norų. Valdydami situaciją, Radvilos privertė mylinčiuosius įsiskirti ir sudarė sąlygas slaptam jų pasimatymui. Teliko tik juos užklupti ir tai buvo padaryta. Nuolankiai buvo pavaizduoti užgauti ir skriaudžiami valdiniai, nujaučiant valdovo atsakymą. Pastarajame atvejui buvo paruoštas kunigas ir leipstantis iš laimės mylintieji susituokė. Tai vyko 1547 metų vasarą.